Doktor Abdulaziz Rahmatullohning Muzabirat nomli maqolasidan. Muzabirat kelishimiga yo'l qo'yishning sababi 1127-savol Muzabirat kelishimiga yo'l qo'yishning sababi nima? Javob: Alloh taolo bandalarni har xil iqtidorda yaratgan. ularning ba'zisi aqlliq va tadbirlik bo'lsa, ba'zisi dud va tadbirsiz, ba'zisi kuchli bo'lsa, ba'zisi ojiz, ba'zisi boy bo'lsa, ba'zisi namrat, ba'zisi tijorat qila oladigan bo'lsa, ba'zisi qilolmaydigan, ba'zisida pul bo'g'ini bilan uni qandoq ovutishni bilmaydi. Yana ba'zida pul bo'lsa, ovutishni bilgini bilan ularda pul bo'lmaydi. Biz odatda kundalik turmushimizda buni ko'p uchirtib turamiz. Ba'zi kishilarda pul bo'lsa-mu kuch yo'q, yoki vaqt yo'q yoki aql yo'q yoki tansoqlik yo'q yoki tajriba yo'q bo'lganlikdan qo'lidagi pulni foydali bir tijoratga aylantirolmay qoladi yana bir qism kishilarda kuch bor vaqtmi bor aqlmi bor tan salomatlikmi bor tajribami bor bozor ahvoli va tijoratdan xavrimi bor tijorat qilsa foyda ilishga ko'z yetadigan bo'ladi biroq bularda yetarlik pul sarmoya yo'q islom shariati jamiyat a'zolarining o'zaro hamkorlashib foydali ishlarni qilishni tashabbus qiladi ziyonli ishlarni qilishdan cheklaydi muzarabat shirkiti orqali pulni aylantirish jamiyatda ishsizlikni azaytadi muhtoj kishiga sarmoya tayyorlab uni harakatlantirdi pulni yo'qitib o'tmay ovutadi iqtisodiy harakatini jonlantiradi pulni besib yetib ishqi selib ovutmagan taqdirda bu pul zakat berish orqali xo'rab ketadi pulni ish qilsamay besib yotadiganlar pulning bunda xo'rab ketishiga chidab turolmaydida zakot berishdan bosh tortadi buning bilan ular intayin xatarlik ahvolda qoladi chunki ular pulni besib yetilish orqali ikki chon jinoyat sodir qilgan bo'ladi birinchisi pulning zakotini bermaganlik ikkinchisi pulni ish qilsamay rolini joriy qildirmaganlik bir tarafdan pul zakot berish orqali xo'rab tugab ketmasligi uchun islom dinimiz pulni ovutib turishni tashabbus qilgan payg'ambar alayhissalom mundoq degan kim yetim yesirning mol mulkidan xabar oladigan bo'lsa uningda tijorat qilsin Zakat uni xo'ritib o'tmasligi uchun tashlab qo'ymasin bayhaqqa rivoyat muzarbat muomalasida sheriklarni tanlash prinsipi 1128 yuz savol muzaribat muomalasida qandoq odamlarni tanlash kerak javob muzaribat kelishimiga qadam qo'yganda ishonchlik muomalasi durust rostchil allohdan qo'rqadigan haqiqiy musulmon kishilarni tanlash intayin zarur chunki muzaribat kelishimi butunlay omonat ustiga qurilgan bir sherikchilik xiyonat qilmaydigan yolg'on aytmaydigan haqiqiy musulmon odamga ishinib pulni tutqizg'ili bo'ladi chunki kuch egisi agar yaxshi tanlanmasdan pul allohdan qo'rqmaydigan birining qo'liga tushib qolganda u foyda chiqmadi yoki ziyon chiqdi deganga o'xshash bahonalar bilan pul egisini aldab ketalaydi shunga ishonchsiz yoki rostchiligida shak bor kishilarga pul tutqazmaslik lozim odamlarning omonatga ishonchchilik yoki emasligi ularning taqvo suratida ko'rinishdan emas balki ular bilan iqtisodiy muomala qilib ko'rish bilan bilinadi muzoribat muomalasida chiqqan ziyonning bartaraf qilinishi ming yuz yigirma to'qqizinchi savol muzoribat kelishimida ziyon chiqsa uni kim ko'taradi javob Muzaribat kelishimida har ikkala taraf foydaga erishishni maqsad qiladi. Foyda chiqsa, ikki taraf bitishgan bo'yicha ma'lum ulush yoki persent bo'yicha taqsim qilib oladi. Agar dasmaydan ziyon chiqsa, chiqqan ziyon burun topgan foydadan chiqariladi. Navoda tartgan ziyon chiqqan foydani yeb ketib foydadan eshib tushsa yoki texi hech foyda olmagan bo'lsa, eshib tushgan ziyon dasmayiga bo'ladi. Ya'ni pul egasiga bo'ladi. Buningda pul egasi puldan bir qismini kuch egasi bo'lgan sherikimi oqtirgan tarini va sarf qilgan vaqtini ziyon tortgan bo'ladi ming yuz o'ttizinchi savol qaysi avvalda chiqqan ziyonni kuch egasi to'laydi javob kuch egasi favqulodda beparvolik qilib ziyon chiqishga sababchi bo'lganda yoki molni obdan saqlamaganlik sababdan o'g'irga oldirib qo'ygan yoki pul egasining ruxsatini olmasdan boshqa biriga aylantirish uchun berganligi yuzidan dasmayidan ziyon chiqqan taqdirda chiqqan ziyanını faqat küş egasi o'zini tortadi Bunun butunlay omonat rastçılık hukmi ijro qilinadi 1131. sual. Muzaribette məlum savol pulu ma'lum miqdorda pul doğur shart qilish to'g'rimi javob pul küş bilan kuch iş iborat ikki sherikning qaysi biriga foyda miqdori qanchalik bo'lishidan nazar muayyan miqdorda pul iliş belgilansa masalan pul egasi 1000 yuan oladi küş egasi 500 yuan oladi deb kelishim tuzsa мұндақ мұзарibət келішімі тоғры болмайды. Чүнки бұл намәлім пайда үстідікі итпақтыр. Navadı payda çıxmasa, ya ki payda 1000 yuandan az çıxsa, ya küş igisi yenidən, ya pul igisi dəsmaydan töləb berişki doğru kelidu, bu adaletsizlikdir. Şundaqla pul igisi payda çıxsın, ya ki çıxmasın, küş igisidən məlum miqdarda pul elişini, məsələn 1000 yuan elişini şərt qılıb, pulni onunğa tutqulsa, bu muamele halallık dairesindən çıxıb gedir. chunki navoda foyda chiqmasa yoki chiqqan foyda 1000 yuanga yetmasa kelishim bo'yicha kuch egisi o'z yenidan 1000 yuanni to'lab berishga majbur bo'lib qoladi bu to'g'ri emas muzoribatda foyda elishning belgilanishi ming yuz o'ttiz ikkinchi savol muzoribatda ikki taraf oladigan foyda nisbati qandoq belgilanadi javob muzoribat kelishimida ikki taraf oladigan foyda nisbati qorisiga belgilanmaydi balki kuch chiqarg'uvchining bozorda ishlab olaoladigan muqim ish haqqiga barobar keladigan miqdorga yaqin holda mo'ljar qilinib belgilanadi buningga ma'lum miqdorda tavakkulchilik qilish badili qaytiladi chunki uning oladigan foydasi xatarga tavakkulchilik qiladigan ehtimolliq foyda uning muzorabat kelishimidan ziyon tortishi yoki faqat foyda ololmaslik ehtimoli mubodir demak uning ish haqqi muqim belgilangan kafolatlik ish haqqi emas Tuzilgan muzarabat kelishimimi odatda ham nazariya ham amaliyot jihatini aytganda kuch egasi o'zi qabul qiladigan ma'lum darajada ehtimolligi bo'lgan muvofiq foydani ko'zlagandila ondan putudi albatta bu foyda uning bozorda oladigan muqim ish haqidan xatarga tavakkul qilganga loyiq darajada ortiq bo'lishi kerak bo'lmasa u albatta bozorda ishlab xatari yo'q muqim foydani ilishni tanlagan bo'ladi muzarabat sherikchiligining shartlari 1133 savol. Muzaribat sherikchiligining to'g'ri bo'lishining shartlari qaysilar? Javob. Muzaribat sherikchiligining to'g'ri bo'lishining shartlari tuvandikilar. 1. Tijorat qilishga topshirilgan naqd pul yoki tayyor pul bo'lishi kerak. Naqd pul bo'lmay mol yoki boshqa tovardek narsalar bo'lsa yoki qarz bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, bu 1000 metr raqni sizga muzaribat tijarati beray, buningga tijorat qiling foydasini tang o'lishayli desa muzaribat to'g'ri bo'lmaydi ikkinchi muzaribat sherikchiligi uchun bergan pul miqdori aniq ma'lum bo'lishi shart uchinchi foyda pul egasi bilan kuch egasi o'rtasida pirsent yoki o'lish bo'yicha taqsim qilinishi shart masalan pul egasi chiqqan foydadan qirq pirsentni kuch egasi oltmish pirsentni yoki pul egasi yetmish besh pirsentni kuch egasi yigirma besh pirsentni yoki pul egasi to'rtdan bir qismini kuch egasi to'rtdan uch qismini oladi deganga o'xshash to'rtinchi pul egasi muzaribat sherikchiligidagi tijorat qiladigan pulni kuch chiqaradigan kishiga topshirish kerak chunki topshirib olmagan taqdirda uningga tijorat qilolmay qoladi yana pul egasi kuch egasi qiladigan tijoratga tang orilishni shart qilgan bo'lsimi ko'pchilik olimlarning nazarida muzaribat kelishimi to'g'ri bo'lmaydi chunki bu pulni to'liq topshirmaganlikdan derak beradi Bundaq ahvalda kuch egisi to'liq erkinligi bilan harakat qila olmay qoladi. 5. Keyincha jidalga sabab bo'lmasligi uchun har ikki taraf oladigan foyda miqdorini aniq belgilash kerak. O'lishadigan foyda miqdorini aniq belgilamaylar, foydasiga ikkilan sherikmiz deb bitishgan bo'lsa-mu, bu muzarbat kelishimi to'g'ri bo'laverdi. Ikki taraf foydani tangdan o'lishidi, chunki sherikchilik barobarlikni taqozo qiladi. pul egisining ba'zi shartlarni belgilash haqqi 1134 savol pul egisining ba'zi shartlarni belgilash haqqi bormi javob albatta bor masalan pul egasi pulni ma'lum bir tijoratga yoki ma'lum bir shahar yoki bir davlatda ishlatishni shart qilsa pulni ishlatguvchi sherikning bu shartni qabul qilish yoki rad qilish ixtiyori bor agar qabul qilingan bo'lsa bu shartlarga amal qilishi shart Bo'sh amal qilmagan sharoitda agar ziyon chiqsa, ziyonni kuch egisi to'laydi. Agar pulning egisi pulni qandoq tijoratda yoki qaysi joyda ishlatishni shart qilmasdan göçüge mutlaq tasarruf erkinligini bəgən bo'lsa, pulunu pulni xohlagan ishqa yoki xohlagan joyda işletişki hördür. Pul egisi qo'yolmaydigan shartlar. 1135-savol. Pul egisi qandoq shartlarni qo'yolmaydi? Javob. Pul egisi tuvandagi işki shartni qo'yolmaydi. birinchi pul egasining muzorabati ziyon chiqsa uningga o'zi ega bo'lmaslikni shart qilsa kelishim buziladi chunki bundak shart bo'lgan muzarabat to'g'ri bo'lmaydi ikkinchi pul egasi kuch egasi bo'lgan sherik bilan o'zinimi birga ishilishni shart qilish qabul qilinmaydi chunki bundoq bo'lganda muzarabat o'z ma'nisidan chiqib ketgan bo'ladi ming yuz o'ttiz oltinchi savol pulni ishlatguvchi sherik uni yana bir ishlatguvchiga beralamda javob Pulning egisi qo'shilmasdan ishlatguvchi pulni boshqa bir ishlatguvchiga berolmaydi. Agar pulning egisi bo'lgan sherik uni ishlatguvchi sherikka pulni qandoq tasarruf qilish sening ilkingda bo'ladi degan bo'lsa, bu vaqtda uning ruxsatini olmasdan boshqa birga bera oladi. Muzoribat kelishimining buzilishi 1137-savol Muzoribat kelishimi qandoq sabablar bilan buziladi? Javob Muzaribat kelishimi ikki sherikning qaysi birining sheriklikni oxirlashtirish taklifini qo'yishi yoki ikkisining birining o'limi bilan buziladi. Pul egasi bo'lgan sherik o'lgan bo'lsa-mu, uning varislari sheriklikni davomlashtirishni xohlasa, yana davom qiladi. Muddatga bo'lib setish masalasi. 1138-savol. Muddatga bo'lib setish durustmi? Javob. Muddatga bo'lib setish bir narsani setib uning pulini ma'lum muddatga bo'lib elish sharti bilan setish deganlik bo'lib arabcha taqsid deb ataladi bundoq setish pulni muqim to'xtatib setish sharti bilan sotquvchi yoki olg'uvchiga mutlaq halol bo'lib puli muddatga bo'lib oz ozdan topshiriladigan bundoq savdoda sotquvchining mol bahosini naq setish bahosidan o'stirib bu molning naq setish bahosi munchalik ammo pulni bo'lib to'lash bahosi munchilik deb setishmi durust va haloldir xalqaro islom qurultiyiga tava islom fiqi akademiyasining qarorida mundoq deb qayd qilingan pul muddatga bo'lib topshirilgan savdoda mol bahosini naqd setish bahosidan o'stirib setish joizdir shuningdek setildigan narsaning naqd setish bahosi bilan muddatga bo'lib setish bahosini aniq etib setishimiz joizdir bu tuvandagi shartlar bilan joiz bo'ladi birinchi olg'uchining naqd pulga setib olish yoki pulini bo'lib berishdan iborat ikki ixtiyorning birini tanlab sotquchi bilan ittifoqqa kelishi va bo'lib to'laydigan pulni pirsangga bog'lamasdan miqdorini muayyan qilib to'xtatish shartdir agar setilgan narsa naq bilan bo'lib to'lash o'tirisida qilib qolgan bo'lsa yoki ikki tarafning birasi rozi bo'lmasdan sodi putgan bo'lsa bundaq sodi joiz emas ikkinchi pulni muddatga bo'lib to'lashga ittifoqlashgan savdo bitgandan keyin tovarning olg'uvchining qo'liga o'tishi shartdir agar undoq bo'lmaganda sotquvchi qo'lida yo'q narsani sotgan bo'ladi bu joiz emas chunki payg'ambar alayhissalom qur'onda yo'q narsani sotma deb undan ma'ni qilgan termiziy rivoyat bundoq sodada sotquvchining bo'lib oladigan pulini kapolatga ega qilish uchun olg'ochidan biror narsani go'ragi elib turishi joizdir. 3. Алғучи мүддетке бөліп төлейдіған пүліне, вақт қаралады төлештін кечіктіріп қойған шарайдды, оның артық пүл төлешіні шарт қынмасылығы шарт тұр. Әгер алғучи қарызны кечіктіріп қойғалықы бәділіге, айрым пүл төлеші, яке процент қошылышы шарт қылынса, бұндақ соды жазаны соды сұбып қалуды, жазанының харамлығы енық. 1139-жі сұвал, таварыны банкының вастысы білін сетуелішкі боламды? Жауап. agar banka sotquvchiga setilgan narsaning pulini berib etib uni og'uvchidan muddatga bo'lib oshirmasdan bergan pulining o'zini olsa bu savdo joizdir agar banka persenti bilan qo'shib olmoqchi bo'lsa bundaq savdo jazonining o'zidir chunki bu vaqtda banka o'simga qarz berib turgan bo'ladi sug'urta va uningga munosabatli masalalar ming yuz qirqinchi savol sug'urta shirkatlariga qo'shilishga bo'lamda javob Qur'on Karim tushgan Muhammad alayhissalom yashagan zamonlarda sahobalarning davrida hatto mashhur mazhab peshvolari shariat ahkomlarini turlarga ayirib masalalarning hukmlarini tushundirgan davrlarda sug'urta deydigan muomala o'ttirg'a chiqmagan edi. Shunga qadimgi islomiy kitoblarda hozirgi zamonda o'ttirg'i chiqqan sug'urtaga oid hukmlarni uchratqil bo'lmaydi. Hozir dunyoda hayot sug'urtasi, hodisa, ofatlar sug'urtasi, salomatlik sug'urtasi mashina sug'urtisi deganga o'xshash ko'plagan sug'urtalar mavjud. Islom ulamolari bu yangi masalaga javob berish va halol yoki haromlik hukmini o'ttirg'i qo'yish uchun jiddiy izlanishga boshladi. Ular sug'urtani tijoriy sug'urta va islomiy hamkorlik sug'urtasi deb ikkiga ayirdi. Foydani ko'zlamasdan faqat ijtimoiy hamkorlikni maqsad qilib qurilgan sug'urtalarni islomiy hamkorlik sug'urtasi pul tepish uchun qurilgan har qanday sug'urtani ticari sug'urta deb atadi shuning bilan ular butun sug'urta o'zlarining ichidan pul tepishni emas balki ijtimoiy hamkorlikni maqsad qilgan hamkorlik sug'urtalaridan boshqasining haram ekanligini va bu xildagi sug'urtalarga qatnashishning haram ekanligini qur'oni karim va sayi ang ishonchli hadislarning ro'yiga asoslangan holda keskin o'ttirg'i qo'ydi bu xuddi qur'oni karim bilan hadislarda ochiq hukmi bo'lmagan tamaki bilan oqsarni falokati va ziyni sabablik haramdab bekitganga o'xshash ijtihodiy hukmdir tijoriy sug'urtalarning harom bo'lishining sabablari 1141 yuz qirq birinchi savol tijoriy sug'urtalarning harom bo'lganligining sababi nima javob tijoriy sug'urtalarning harom bo'lishining sabablari mundoq birinchi tijoriy sug'urtaga qatnashish o'sim bilan muomala qilganlikdir buningda jazoni xo'rliqning cheklangani har ikki turi tepiladi ikkinchi tijorat sug'urtaga qatnashish ximor o'ynaganga o'xshashdir chunki u ma'lum bo'lmagan bir foyda uchun pul tikish jihatdan qimorning o'zidir alloh qimorni harom qilgan uchinchi tijoriy sug'urtaga qatnashish noma'lum narsani ilib sotganga o'xshashdir chunki payg'ambar alayhissalom noma'lum narsani setishdan to'sgan va uni g'arar deb atagan to'rtinchi tijoriy sug'urtaga qatnashish o'zining haqqini yegizganlikdir Salomatlik sug'urtasi 1142 savol. Salomatlik sug'urtasi degan qanday sug'urta? Javob. Salomatlik sug'urtasi birov kasal bo'lganda davolanish badiliga sug'urta shirkitiga oylik pul to'lash deganlikdir. 1143 savol. Salomatlik sug'urtasiga qatnashga bo'lamdi? Javob. islom shariati tatbiq qilinadigan mamlakatlarda foyda ko'rish maqsadi bilan shirkatlar tarafidan qurilgan salomatlik sug'urtasiga qatnashishga bo'lmaydi Чүнки бумы қымарға оқшаш намәлім пайдаға пұл төлігенліктір. Мубады соғыртығы қошылғандың көп вақыт өтмейлі, көп пұл кетідіған бір кеселге кіріптар болып, давалынышқа мұқтаж болғанда 10 yilda to'laydigan sug'urta puliga bir qitimda davolansa bu boshqalarning haqqini yeganlik bo'lmamdi yoki yillarcha sug'urtaga pul to'lagan bo'lsimi kasal bo'lmaganlikdan sug'urta shirkiti hech chiqim qilmasa ularning olgan sug'urta puli qandoq halol bo'lsin Шуң исламда кишиләрнең мәнфәәтен кудаш юсәдән намәлим нәрсәне сетиш арам кылынган. 1144-нче суал. Ислам шәригате йөргизмәйдиган мәмләкәтләрдә сугыртыга катнашкы боламды? Җавап. Доктор Юсуф Кардави башчылыгындагы Дөнья ислам өлемалары иттифакы ва Европа фәтва ва тадқиқат кеңеше Ғәрб әлләрдә, 2 Америкада, Австралиядә ва халқы мусулман эмас мәмләкәтләрдә яшәп аткан qandaqli bir sug'urtaga qatnashishni zaruriyat yoki jiddiy ehtiyoj degan e'tibor bilan durust deb fatvo bergan shundoq deyishga bo'ladiki mayli islom shariati yurgizadigan mamlakatlarda bo'lsin mayli ichki amerika yevropa va avstraliyaga o'xshagan xalqi musulmon emas mamlakatlarda bo'lsin mayli o'rta osiyo jumriyatlariga o'xshash xalqi musulmon bo'lsinmi islom shariati yurgizolmaydigan mamlakatlarda bo'lsin hukumatlar tarafidan xalqqa xolisona xizmat qilish yuzasidan qurilgan sug'urtalarga qatnashishga bo'ladi chunki bundoq sug'urtalarga kishilar ko'p hollarda ixtiyorsizmi qatnashishga majbur bo'lib qoladi sug'urtaga qatnashishni durust qiladigan sabablar ming yuz qirq beshinchi savol islom allarda qandoq ahvollar ostida sug'urta sherkitiga qatnashishga bo'ladi javob islom allarda mayli kishilar tarafidan qurilgan bo'lsin mayli hukumat tarafidan qurilgan bo'lsin ijtimoiy yordam sifatida Paydını közləməsdən qurulğan İslami həmkarlıq sığortasından başqa sığortaların hamısı haramdır. Amma tövəndəki hallarda sığorta şirkətlərinə qatnışıqı boladır. 1. Bir adamın turmuş səviyyəsi tövən olub, kesel olub qalğanda davolanışqa gücü yetməyidək yoki ağır qiyinçilik tatib qalğıdak ahvol yuz beriş ehtimoli kuchlik bo'lsa, O çağda İslam şəriətinin zəruriyyət çəklənən işlərə yol qoydu deyilən ümumi prinsipə əsasən sığorta şirkətlərinə qatnaşsa болады. Amma mal-mülki to'liq bo'lib, o'zi va oilasidagilarni kasal bo'lib qolsa davolatishga kuchi yetib turib, sug'urta shirkatlariga qatnashish durust bo'lmaydi. Chunki aslida sug'urta shirkatlariga qatnashish harom. Harom ishlarga faqat zaruriyat yuzasidan yo'l qo'yiladi. 2. davolanish haqqi ko'plagan xalq ommasining saviyasining yuqori bo'lib talab qilingan chiqimni hal qilish qiyinligi tushadigan ahvol bo'lsa sug'urta sherkitiga qatnashsa durust bo'ladi chunki u ziyonning oldini oladi hayotini qo'g'dash shariatning maqsadlarining biridir ammo birovning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lib sug'urtaga qatnashmasimi davolanish imkoniyati bo'lsa uning sug'urta sherkatlariga qatnashishi to'g'ri bo'lmaydi chunki bu odamda zaruriyat tepilmaydi Hamkorlik sug'urta va uning shartlari. 1146 savol Islomiy hamkorlik sug'urtasi degan qaysi? Javob. Islomiy hamkorlik sug'urtasi bir turkum kishilar tərəfindən faydını ko'zlamasdan faqat ianə tariqasida ma'lum miqdordan pul o'tashga kelishishi bilan quriladigan muassasa bo'lib, bu muassasaga a'zo bolğanlardan ziyon zəhmətlərə yoluqqanlarını qutqizishni maqsad qiladi. 1147 savol Islomiy hamkorlik sug'urtisining shartlari qaysila? Javob. Islomiy hamkorlik sug'urtisi tuvandagi ikki shartga to'shqan bo'ladi. 1. Sug'urtaga ishtirok qilmoqchi bo'lgan har qanday kishining ma'lum miqdor pulini iyoni shaklda sug'urtaga berishi. Toplangan yoki shar'iy qonunlik yo'llar bilan o'stirilgan pullardan a'zolardan hodisaga uchirgan yoki ziyonga uchirganlarning shundaqla jamiyatdagi muhtojlarning jiddiy qutqizishga hojat bo'lganlarning foydalanishini maqsad qilish ikkinchi sug'urtiq a'zo bo'g'uvchilarning hodisaga uchirganlik yoki qaysi bir sabab yuzidan bergan pulidan ma'lum miqdorni qaytirib ilishni shart qilmasligi lozim navoda a'zolardan birasi hodisaga yoki iqtisodiy bo'kronga uchirsa to'plangan pulidan uning uchirgan ziyinning hammasini yoki bir qismining o'rnini to'ldiralig'idek miqdor beriladi bu shu kishining ahvoliga qarab belgilanadi Bəzi İslam əllərində həmkarlıq cəmiyyətləri deyə atalgan cəmiyyətlər bu şərtlərə uyğun fəaliyyət elib barmaqda. Bundaq cəmiyyətlərdə hər kişi iyanı tariqəsində aylıq bədəl төлəyir. Amma töləgən bədəllərini qaysı bir şərt bilan qaytarıb almaydı yoki hadisəyə uçuruz qaytarıb elishni şərt qılmaydı. Faqat onun tartqan ziyini töləb berilidi bəs. Yuqorqi shartlarga uyg'un bo'lgan islomiy sug'urta hozirgi sug'urta shirkatlariga hech bir tarafdan o'xshamaydi hozir dunyoning har qaysi joylarida, xususan Yevropa ellərində davr sürüyotgan barlıq sığorta şirkətləri faydını asaslıq məqsəd qılınğan ticari müəssisələr olub, İslamın sığorta tüzümünə tüpdən oxşamaydı. Çünki İslamın sığortanın faydası foydalish emas, balki xolisona xizmat qilish va o'zimi shu qatorda bu xizmatdan foydalanishni maqsad qiladi. Islomiy sug'urta bilan tijoriy sug'urtaning farqi. 1148-savol islomiy sug'urta bilan tijoriy sug'urtalar o'tirisidagi mo'yim farqlar qaysilar javob islomiy sug'urta bilan tijoriy sug'urtalar o'tirisidagi mo'yim farqlar tuvanligicha birinchi islomiy hamkorlik sug'urtasida sug'urta shirkiti o'zi uchun foyda elishni ko'zlamaydi balki chiqqan foydani a'zolarga ularning qo'shgan pulining nisbatiga qarab bo'lib beradi ammo tijoriy sug'urta shirkatlari foyda elish uchun quriladi va ishlaydi ikkinchi islomiy hamkorlik sug'urtasining g'oyasi Əzaları oturusda həmkarlıqını əməlgə aşırış bolsa, ticari soğurtlarının qayısı, əzalarının hesabıqa payda tepişini qayı qaladı. 3. İslami Həmkarlıq Soğurt şirkəti də əzalar şu şirkətinin şerikləri hesablanır. Şirkətin qanunluq yolla arqılıq tapqan paydasına şerik olub, nisivələrini alır. Amma ticari soğurt şirkətlərdə əzalar şerik hesablanmaydı. Nəticəsində şirkətin paydasına aralışamaydı. 4. Islomiy sug'urta shirkatida pul butun a'zolarning mulki hisoblanadi. Ammo tijoriy shirkatlarda pul pekat şirketinin mulki hisoblanadi. 5. İslami soğurtuğu iştirakı ishtirok cemiyet azaları otursu da hemkarlıq ve xayriyatni maqsad qilganlikdan berganlarini bədəlsiz beradi. Ama ticari soğurt şirketlerine soğurt qilish xuddi qimorga o'xshashlar bir iş. Soğurt qiluvchilardan ba'zilar tölügen pulunun paydısını hiç ko'ranmasa, ba'zilar to'ligindan hassilab ortiq foydalanadi mana bu adolatsizlik bo'lib islom dini qaysi sharoitda va qaysi pul bilan bo'lsin adolatsizlik qilishga yo'l bermaydi ba'zilari deyishi mumkin sug'urtaga qatnashgan odam foyda ziyonga rozi bo'lib qatnashadi mubodo sug'urtadan hech foydalanmasmi rozi bo'ladi emasmi deymizki o'sim muomalasi qilganlarmi o'zaro rozi bo'lishib qoladi zino qilganlarmi rozi bo'lishib qoladi Ama Allah Teala bu kılıklardan razı bulmayı demez mi? Çünkü Allah Teala bendilerinin menfaatini yakşı bilidi ve onu közleydi. 6. İslami hemkarlık suğurtısı da pul mal şer'i kanunluk yolla arkalık östürülüdü. Ama ticari suğurtularda pul mal üsüm muamelesini asas kılan halda östürülüdü. İnsanlar düş kelevatkan bazı müşküllüklerge cevap. 1149. sual. Öy setiliş üçün ösümge qarz ilish durusmu? Cevap. Өсімге қарз еліш қатты арамдыр. Чүнкі о өзіні вайран қағалық болып, өсімге қарз еліп, ақыры әммеден айрылып қағалланың әхвалы бұныңғы гуақтыр. Өйіні сатқалла, яки банки өйінің пулыны, ағучыдың пулыны бір қанчығы бөліп алыдыған вә әр бір қытым алыдыған пулға мәлім пірсән өсіп қошып алыдыған болса, бұл сода арамдыр. Чүнкі бұл жазанның дәл өзі. Әмма оны сатқанлар оны сатқанда бағасыға өсім қошмай, пұлыны бір қанч қайтымға бөліп берішіні шарт қылып сатса, бір қайтымлық пұл кечкіп қалғанда, kechikishga o'sim bekitmasa bu savdo joiz bo'ladi buningda sotquvchi banka bo'lsin yoki shaxs bo'lsin o'xshash xalqaro islom o'limolari hayitidagi o'limolar ichki amerika yevropa va avstraliyaga o'xshash xalq musulmon emas mamlakatlarda yashaydigan musulmonlarning zaruriyat yuzidan bankadan o'simga qarz ilib birli uy setib elishning joizligi fatvo bergan chunki bu davlatlarda uy joyning qimmatligi sababli ularning uyga ega bo'lish uchun shunday qilishdan boshqa yo'li yo'q ming yuz elliginchi savol pay cheki bilan shug'ullanish to'g'rimi javob pay cheki shirkatning umumiy dasmoyisidan cheklik bir qismi bo'lib shirkatga assador bo'lib pay olgan shirkatlarning nesivalari demakdir pay moddiy tovarning badili hisoblanadi Шуңа ислам көрсәтмәләрдәге умуми илм сетим эшләргә берилгән рөхсәт даирәсенә кирде. Ләкин бундак пай чек содысы төвәндәге шартлар тепилси тогры болады. Беренче, пай тәвә булган şirket әмәлиятта мәвҗүд şirket булып, halal саһәдә шөгыльләнеп аткан булышы. Quruq қағазлы құрылған мәғум яки құрылыш астыда тұрған şirket болмаслығы шарт. 2. Пай чек содысы қылынған şirket жазаны ва өсім білән яки арақ, чошқы көші tamaki setishga o'xshash harom tijorat bilan shug'ullanadigan shirkatlardan bo'lmasligi shart. 3. Pay chek sodisi qilganda naqd va nesi bo'lsa bo'ladi. Lekin bir pulni o'z jinsiga, ya'ni yuanni yuanga, dollarni dollarga aylantirish ahvollariga udil kelganda naqd-munaq bo'lish shart. 4. Pay chek setish yoki elish bilan muomala qilmoqchi bo'lgan shirkatning pay cheklarini jazoni qiladigan bankaga qo'yadigan shirkatlardan bo'lmasligi shart. chunki bu vaqtda pay chekidan chiqqan payda jazoning harom meliga aralashib qoladi Kuveytning fatvo ishlar komiteti xayriyat ziraatchilik banka sug'urta va neft shirkatlariga pay silishning hukmi to'g'riliq so'ralgan savolga agar mushu shirkatlar jazoni bilan muomala qiladigan shirkatlardan bo'lsa ularga pay silish yoki setish bilan muomala qilishga bo'lmaydi agar jazoni bilan muomala qilmaydiganligi aniq bo'lsa ularga pay selish yoki pay chekib setish orqali muomala qilish joizdir deb javob bergan ming yuz ellik birinchi savol qochtish sodis qilish durustmi javob qochtishi yer boyliqlarining bir turi u allohning insonlarga ato qilgan ne'matlarining birisidir qochtishidan iborat yer boyliqini ko'lash va setish halol va harom deydigan hech qanday dalil yo'q shariatmi haromligi belgilanmagan har qandaq narsa asli e'tibori bilan haloldir Ondaqda qaşdeş ticarəti bilan şoğullanış halaldır. Qaşdeşini türlü məqsədlərdə işlətməli болады. Kafirlar qaşdeşi üstüge rəsm sızsın yoki gözəl sənət buyumları qıb işləb çıxarsın, məylə heykəllərini yazsın. Bu ularning işi. Onun bilan bizning işimiz yo'q. Chunki bu narsa aslida halol, qandoq iste'mol qilish shu ishlatguvchining masalasi. 1152-savol. Yajin go'ragi qo'yish to'g'rimi? Javob: Yajin degan so'z tilimizda zakolat deb ataladi. Zakalat sodisini ba'zi olimlar joiz deb qaramagan bo'lsa-mu, ko'p sonliq olimlarning nazarida joizdir. Chunki musulmonlar shartlarga turadi. Shunga zakolat bilan muomala qilsak bo'ladi. Zakalatdan maqsad ma'lum bir ishga kelishim qilaman deb va'da qilgan bir taraf keyin kelishimdan yenib olsa, yana bir tarafga bo'ladigan ziyonning o'rnini to'ldirish uchun qarshi tarafdan ma'lum miqdorda pul elib turishdan iborat. Мәсәлән, товарны аламан дип вәдә бергән шу кешегә карап саклап, башка бер кешегә сатмай турса, сетиш фурсаты кетип калышы мөмкин. Яки у товарның вакыты өтүп кетип, баасы төшүп кетиши мөмкин. Кишләргә бундый зыян селишне Аллаһ Таала яктырмайды. 1153-нче суал. Закалат бергән кеше содыдан йенаваз кандай кылыш керек? Жавап. Мусулман адам берсидән закалат алса, keyin u kishi kelishimdan yongan taqdirda bozor bahosida o'zgarish bo'lmay mol egasiga hech qanday ziyon bo'lmaydigan bo'lsa zakolat pulini tutib qolmay qaytarib berishi lozim yoki ozgina ziyonga uchirgan bo'lsa ziyonga loyiq miqdorni tutib qolsa bo'ladi vakolatga tang yoki uningdan ortiq ziyon bo'lgan sharoitda faqat zakolatni tutib qolsa bo'ladi ming yuz ellik to'rtinchi savol zakolat olgan kishi so'didan yenivasa nima qilish kerak javob Zakalat elib turib sodadan yenib olgan odam zakalatga yana bir hassa qaytib qaytirib berishi lozim. Chunki o zakalat elib turib sodadan yenilishda ko'pincha Allohda molni boshqalarga qimmatroq setishni maqsad qilgan va zakalat bergujini ahmoq qilgan, hatto ba'zi hollarda ziyonga uchratgan bo'ladi. Шуң оның закалетке яны бір әсіз қошып қайтыршы вә закалет егесідің чырайлықча өзір сорышы лазым. Әмілиетті бұл бір тараптың өрпі адетке мұнасуәтлік еш. Öpçerimizdə qandaq muamil qilinib kelgan bo'lsa, shu bo'yicha ish ko'rsak joiz bo'ladi. 1155-savol. O'simga qarz elishga bo'lamdi? Javob. Islom dini jazoni yiguchi va yigizguchiga, shundoqla jazoniga aralashquvchilarning hammasiga la'nat qildi. Jazoni bilan shug'ullanishning yomon oqibatlaridan qattiq ogohlantirdi. O'simsiz qarz berishga targ'ib qildi va birovga o'simsiz qarz berib, uning hojatini ravo qilishning katta savobli ish ekanligini bildirdi. bir odam haqiqiy zaruriyat yuzasidan qarzi ilib turishga muhtoj bo'lib o'simsiz qarzi berib turadigan odamni topolmasa u chog'da o'simga qarzi elishga majbur bo'lib qoladi bu chog'da o'simga qarz olganning gunohi qarz og'uchi emas balki o'simga qarzi berguvchiga bo'ladi bu masalaning shartlari tuvandagicha birinchi haqiqiy zaruriyat bo'lishi shart haqiqiy zaruriyat degan behojat bo'g'ilib bo'lmaydigan yemak ichmak va kiyim kechakka o'xshash narsalardir Yana shu narsalar bo'lmasa odam halokatga uchraydi. Ikkinchi, o'simga oladigan qarzni hojat miqdori elish, hojatdan tashqari olmaslik, ya'ni 100 yuan yetadigan bo'lsa 500 yuan olmaslik. Uchinchi, u o'simga qarz elishdan ilgari mumkin bo'ladigan barlik yo'llarini izlanishi lozim. Bu sharoitda jamiyatdagi musulmon qarindoshlarining uningga yordam qo'lini sunishi farz bo'lib belgilanadi. Agar u o'simga qarz elishdan boshqa yo'l topolmasa, o'chog'da Allah keçirir. 4. Bu işini qilganda kalbinin yaman görüp durup qilish lazım. Çünkü cezanı muamelesi keskin muomaladir. 1156 Bankının ösümünü xeclash halal mı? Cevap. Bankının ösümünü xeclash katli haram ve haramını bilip durup yeganlikdir. Ösüm yeyishning günahı adetki günahlardan alaydı çoğun ve ig'ir günahdır. 1157 sual. Ondaqta bankının ösümünü kanda qilish gerek? Cevap. diyorimizda islomiy banklar yoki islomiy iqtisod tuzumidagi iqtisod uyushmalari yoki islomiy tijorat birlashmalari bo'lganligi uchun pulni bankadan boshqa o'rinda saqlash imkoniyati yo'q bankada pul qo'ysak banka bizga muayyan nisbatda o'sim puli beradi banka bergan o'sim pulni olayli desak harom yeyishdan qo'rqamiz olmayli desak pul bekordan bankaga qolib qoladi hech kim foydalanmaydi balki jazoniga yordam qilgan bo'lamiz shuning uchun bank o'sim puli deb bergan pulni bankada tashlab chiqib ketmay elib u pulni muhtojlarga xususan yetim yesirlarga sadaqa qilsak va tolib ilmlarga va xayriyat xizmatlaridan birarsiga bersak bo'ladi buning bilan haromdan qutulgan bo'lamiz